قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi veselem Najbolja generacija je moja generacija Zatim ona poslije njih A zatim ona poslije njih. On je odvažan poput Amra, dobrostiv poput Hatima, blag poput Ahnefa Još Tromon poput Ijasa. Ovo je priča o Ijasu i Muaviji el Muzeniju. Obuzet brigama i nemirom, vladar pravovjernih Homer ibn Abdulaziz cijelu noć od nesanice nije mogao oka sklopiti. Te duge i prohladne damaške noći mučio ga je jedan problem – koga izabrati i postaviti za novo kadiju u gradu Basri. Jer trebalo je naći takvu ličnost koja će biti kadra među ljudima uspostaviti red i mir, zavesti pravdu i učvrstiti Allahov vjerozakon, a da pritome ne bude previše ni okrutnosti, ali ni popustljivosti. Izbor je pao na dvojicu ljudi, od kojih su se jedan i drugi gotovo podjednako odlikovali, razboritošću u vjeri, nepopustljivošću u istini, bistrinom i razmišljanju i pronicljivošću u procjeni. će se tako za koga se opredijeliti svaki put kada bi kod jednog pronašao vrlinu koja će prevagnuti, kod drugoga bi pronašao neku drugu vrlinu. Kada je osvanulo jutro, pozvao je da mu dođe njegov namjesnik za Irak, Adi ibn Ertat, koji se ti dana zadesio Damasku i rekao mu Adi, pozovi na zajednički sastanak sa ibn Muaviju el Muzenija i el Kasima ibn Rebiju el Harisija. Obavi sa njima razgovor i jednog od njih postavi za kadiju Basri. Hoću, o vladaru pravovjernih, odgovorio je poslušno i pokorno. Kao što je i obećao, Ad ibn Ertat je pozvao Ijasa i El Kasima na zajednički sastanak i rekao im. Vladar pravovjernih, Allah ga poživio, naredio mi je da jednog od vas postavim za kadiju Basre. Šta vi o tome mislite? Na to su obojica jedan za drugog rekli. On je zaslužniji i sposobniji za taj položaj od mene, nabrajajući njegovu prednost u znanju, iskustvu i razboritosti u vjeri. Na to im je Adi rekao, nijedan od vas dvojice odavde nećete maći dok se sami o tome ne dogovorite. Znaš šta namjesniče, rekao i jas. Možda bi najbolje bilo da se o meni i El Kasimu raspitaš kod dvojice najpoznatijih učenjaka fikha u cijelom Iraku, El Hasana El Basrija, Muhammeda ibn Sirina. Oni su najpozvaniji da ti kažu koji od nas dvojice sposobniji za taj položaj. Rekao je to iz želje da izbor padne na El Kasima, znajući da se El Kasim druži sa njima, da odlazi kod njih i da oni odlaze kod njega, dok on sam nije imao nikakvih veza sa njima. El Kasim je odmah shvatio da ga Ijas na taj način želi uvući u ono što sam odbija prihvatiti i da će spomenuti učenjaci ukoliko ih namjesnik bude pitao za njihovo mišljenje, sigurno predložiti njega, pa se našavši se u Ćorsokaku okrenuo prema namjesniku i rekao ne, namjesniče, nema potrebe da bilo koga pitaš koji je od nas dvojice sposobniji, jer tako mi Allaha, mimo koga nema drugog Boga, i si je u Allahoj vjeri razboritiji od mene i sposobniji da preuzme sudstvo u pomenutom kadiluku. Ukoliko sam se lažno zakleo, nije ti dozvoljeno postaviti me za kadiju, jer kako može biti kadija onaj ko laže? A ukoliko sam se pravo zakleo, kako možeš postaviti onoga od koga ima bolji? Na to se i jas okrenuo prema namjesniku i rekao. Namjesniče, na šta voliči, Pozvao si čovjeka, ponudio mu da preuzme položaj kadije i tako ga doveo na rub džehennemske provalije, da bi se iščupao iz toga na što ga tjeraš, svjesno se lažno zakleo, a onda će se za lažnu zakletvu pokajati i tako se spasiti od onoga od čega zazire. Onaj koji je u stanju razumjeti ono što si ti razumio, doista je dostojan i da bude postavljen na položaj kad je, dodao je Adi. Tako je pao izbor na Ijasa, da on bude postavljen na položaj kad je za grad Basru. Ko je taj čovjek koga je halifa Omer ibn Abdulaziz izabrao da bude njegov Kadija je u Basri? Ko je taj čovjek o čijoj se mudrosti i oštroumnosti stoljećima pripovjedaju poslovice i pričaju priče? Ništa manje nego o darežljivosti Hatima Et Taija, blagosti El Ahnefa ibn Kajsa ili odvažnosti Amra ibn Madija Keriba. Ko je taj čovjek koga u svojim penegricima u slavu Ahmeda ibn El Mutesima spominje čuveni pjesnik Ebu Temman, kada kaže On je odvažan poput Amra, dobrostiv poput Hatima, blag poput Ahnefa, a oštrouman poput Jasa. Da onda iz početka čujemo kazivanje o njegovu životu, jer takvi biseri i dragulji doista se u rijetko čijoj životnoj priči mogu čuti. Ijas ibn Muavija ibn Kure el Muzani rođen je 46. godine po Hidžri u oblasti je mama u Neđdu. Još u ranom djetinstvu sa svojom porodicom doselio je u Basru gdje je odrastao i stjecao znanje. Kao dječak jedno je vrijeme odlazio i u Damask gdje je učio od nekih ashaba koji su još bili u životu i velikog broja poznatih tabijina. Još od najranijeg djetinstva kod dječaka su se mogli primijetiti znakovi bistrine i oštroumnosti, tako da se o ovome dječaku i njegovoj bistrini među svijetom vrlo rano počelo pričati u cijelom kraju. O njemu se priča da je u školi učio matematiku od jednog jevreja, štićenika u islamskoj državi, i da je jednoga dana kod njegova učitelja došlo nekoliko prijatelja mu jevreja, pa su počeli razgovarati o vjeri. Njegov učitelj je, ne primijetivši da je tu u blizini i da njihov razgovor sluša mali Ijas, ovima rekao. Zar se ne čudite ovim muslimanima? Oni vjeruju da će u džennetu jesti i piti, a da neće vršiti nuždu. Čuši to, mali Ijas okrenuo, prišao svome učitelju i upitao ga. Učitelju, mogu li vas nešto upitati o tome što ste razgovarali? Možeš, zašto ne, rekao je učitelj. Šta mislite, upitao je. Da li se baš sve što čovjek na ovom svijetu od hrane pojede, izlučuje iz tijela putem nužde? Ne, ne izlučuje, odgovorio učitelj. A gdje odlazi ono što se ne izlučuje, upitao je dječak. Prelazi u krv, njime se hrani tijelo, odgovorio je Ako dio onoga što na ovom svijetu pojedemo prelazi u krv i služi kao hrana tijelu, Zar je čudo ako u džennetu sve što se pojede bude služilo kao hrana tijelu? Upitao je dječak. Na to je učitelj odbije sa, počeo lomiti svoje prste, vidjevši da je izletio i sam se pred dječakom ugrizao za jezik, dodavši Bog te ubio, kakav si ti to dječak. Kako je godina po godina prolazila, dječak je sve više rastao i o njegovoj se sve više širio glas gdje god bi došao. Tako se priča da se jednom prilikom, još kao dječak u Damasku, preporekao se jednim tamošnjim starcem koji mu je učinio nekakvu nepravdu. Kada starca dokazima nije mogao uvjeriti da nije u pravu, digao je protiv njega tužbu da se sa njim raspravi na sudu. Kada su bili pred kadijom na saslušanju, Ijas je zaoštrio i podigao glas na protivnika, pa mu je kadija rekao, dječače polahko, spusti glas, jer je tvoj protivnik čovjek u godinama i od ugleda. Ne, istina je preča od njega, odgovorio i jas. Zato se kad je naljutio i povikao, šuti! A ko će iznijeti moj dokaz ako ja budem šutio? upitao je dječak. Na to se kad je još više razljutio i povikao. Otkako si ušao u sudnici, stalno te slušam kako govoriš samo neistinu. Dobro, nema Boga osim Allaha jednog i jedinog, reče dječak i upitao. Ili ovo istina ili neistina? Na to se Kadija smiri i reče, istina tako mi gospodara Kabe, istina. Dječak El Muzeni posvetio se sticanju znanja i toliko se maša Allah njime obogatio da su mu uprkos njegove mladosti i stariji ponizno dolazili na noge, slušali njegova predavanja i od njega učili ono što nisu znali. Jedne godine prije nego će preuzeti hilafet u posjetu Basri došao je Abdul Melik ibn Mervan, pa je tamo vidio i Jasa, tada još golobradog mladića kako ide naprijed, a iza njega četvorica staraca dobrovičnih učenju Kur'ana sa dugim bradama i u zelenim odorama. Iznenadivši se tome, Abdul Melik je za spomenutu četvoricu staraca sa bradama rekao Uf, Zar ove bradolje nisu mogli naći nikakva starca da od njega uče, pa su ispred sebe protruli ovog mladića? Zatim se okrenuo prema ja i pitao. Mladiću, koliko imaš godina? Emire, Allah te još dugo poživio. Koliko je Usama ibn Zaid, kada mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve povjerio zapovjedništvo nad vojskom u kojoj su bile Ebu Bekri i Omer, odgovorio je. Na to mu je Abdulmelik rekao, mladiću oprosti, prođi naprijed, Allah te blagoslovio. Jedne godine u oči Ramazana svijet je na čelu sa poznatim ashabom Enesom ibn Malikom el Ensarijom, starcem od blizu stotinu godina života izašao da provjeri može li se na nebu vidjeti mlađak. Ljudi su upirali poglede prema nebu, ali mlađaka na njemu nije bilo. Međutim, Enes ibn Malik se zagledao u nebo i govorio. Vidio se mlađak, eno ga ondje, eno pokazujući na njega rukom, ali ga niko od prisutnih ni dalje nije mogao vidjeti. U to se i jaz dobro zagledao u Enes ibn Malikovo Allahu anhu lice i primijetio kako se jedna duga tlaka iz njegove obrve odvojila i savila ispred njegova oka, pa je prethodno zamolivši da za dopuštenje svojom rukom uzeo dlaku, ispravio je i upitao. Vidiš li i sada mlađak, prijatelju Allahova poslanika? Na to nas ponovo počeo opirati prema mjestu na nebu pogled gdje ga je malo prije vidio, ali ga sada nije bilo, pa je rekao. Ne, ne vidim. Ne, ne vidim. Priče o Ijasovoj bistrini i oštroumnosti ubrzo su se pročule pa mu je sa svih strana počeo dolaziti svijet i postavljati razna pitanja vezana za vjerske znanosti. Iako je većina ljudi dolazila sa iskrenom namjerom da od njega nešto nauči, bilo je takvih koji su mu postavljali provokativna pitanja i sa njim pokušavali voditi rasprave sa zlim namjerama. Tako je na jedno od njegovih predavanja došao nekakav poglavar nemusliman i upitao. Ebu Vajle, šta kažeš o opojnim pićima? Kažem da su haram, odgovorio je. Po čemu su haram, upitao je i dodao. Po sebi ona nisu ništa drugo do sokovi voćnih plodova stavljeni na vatru da proključaju, a to je sve dozvoljeno. Poglavico, jesi li završio ili imaš još nešto dodati, upitao je. Ne, nema više ništa dodati, odgovorio je. Dobro, kada je tako, upitao ga je. Ako bih uzeo pregršt vode i njome te udario, da li bi te zaboljelo, upitao je. Ne bi, odgovorio je. A ako bih uzeo pregršt prašine i njome udario, da li bi te zaboljelo, upitao je. Ne bi, odgovorio je. A ako bih uzeo pregršt slame i njome te udario, da li bi te zaboljelo, upitao je. Ne bi, odgovorio je. A ako bih uzeo prašine, pomiješao je sa slamom, polio ih vodom i dobro zamijesio, a onda od toga napravio čerpić, i stavio ga da se na suncu osuši i dobro stvrdne, pa te onda njime udario, šta misliš, da li bi te onda zaboljelo, upitao je. Bi, možda bi me i usmrtio, odgovorio je. E, tako je i sa vinom, kada se dosta grožđa skupi na jedno mjesto, pa Zato jeste zabranjeno, rekao je. Međutim, kada je Ijas preuzeo poslove Kadiluka, Tek tada su posebno došle do izražaja njegova nesvakidašnja bistrina, oštrumnost, lukavost i izvanredna sposobnost u iznuđivanju priznanja i rasvjetljavanju istine. Tako su pred njim poveli parnicu dvojica ljudi, od kojih je jedan tvrdio da je drugome povjerio na čuvanje veliku sumu i metka, a ovaj je to uporno poricao i tvrdio da ga je ni kriva ni dužna potvorio. I ja si optuženog prvo upitao da li je istina da je uzeo na čuvanje spomenut iznos, pa je to odlučno zanijekao i rekao. Ukoliko moj drug zato ima čvrst dokaz, neka ga iznese. U suprotnom se može samo zakleti. Bojeći se da čovjek sa lažnom zakletvom ne dobije ono što nije njegovo, i ja se okrenuo prema onome koji je tvrdio da je svoj metak povjerio ovome drugom na čuvanje i upitao ga. Gdje si mu povjerio pomenuti metak? Na tome i tome mjestu odgovorio je. Šta se na tome mjestu nalazi, upitao ga je. Jedno veliko drvo odgovorio je. Pod njim smo sjedili i u njegovu hladu zajedno jeli, a kada smo se htjeli rastati dao sam mu spomenuti metak. Ustani i idi na to mjesto gdje kažeš da se nalazi drvo, rekao i ja si dodao. Možda ćeš se kada tamo stigneš i ugledaš to drvo sjetiti gdje si metak ostavio i šta si sa njim učinio. Kada to uradiš, ponovo se ovamo vrati da mi ispričaš šta si vidio. Pošto je ovaj izašao i uputio se prema spomenutom mjestu, i ja si rekao optuženo, Sjedi tu i sačekaj dok se tvoj prijatelj ne vrati. Pa je ovaj sjeo. Zatim je Ijas nastavio sa rješavanjem drugih sporova, držeći ovoga na oku i prateći kako se ponaša. Kada je vidio da se optuženi smirio, ubijeđen da će presuda biti u njegovu korist, ja se prema njemu okrenuo i upitao ga. Šta misliš da li je tvoj prijatelj stigao do tog mjesta gdje tvrdi da ti je dao imetak? Ne, nije još, bez razmišljanja je odgovorio dodavši. E, to je odavde daleko, na to je Ijas povikao. Zar tako Allaho neprijatelju ne priznaješ da si uzeo i metak, a priznaješ da znaš za mjesto gdje si ga uzeo? Tako mi je Allaha, ti si baralica. Tako se čovjek začudi. Zbunio se i na kraju priznao, pa ga je i ja dao uhapsiti, dok nije došao njegov prijatelj kome je vratio povjereni mu i metak. Jednom drugom prilikom Ijas je trebao riješiti spor između dvojice ljudi i presuditi koji je čiji šal kojim se pokriva glava i gornji dio ramena. Jedan šal je bio nov, skupocjen i zelena, drugi star, poderan crven. Jedan od dvojice je bio tužitelj, a drugi optuženi. Tužitelj je tvrdio, Sišao sam u bazen da se okupam, pa sam svoj zeleni šal skinuo i ostavio na obali bazena zajedno sa ostalom odjećom, pa je ovaj došao, svoj crveni šal stavio pored moga zelenog i sišao u bazen da se i on okupa. Iz bazena je izašao prije mene, pa je obukao svoju odjeću, uzeo moj zeleni šal, stavio ga na svoju glavu, njegove krajeve prebacio preko ramena i krenuo. Ja sam izašao iz bazena i krenuo za njim da mi vrati šal, ali on uporno tvrdio da je to njegov šal. A šta ti na ovo kažeš, upitao je i ja sa optuženim. Ne, ovo je moj šal, odgovorio je. Imaš li kakav neoboriv dokaz da je to tvoj šal, upitao je i ja sa tužitelja. Nemam, odgovorio je. Zato je i ja srekao vrataru. Donesi mi češalj, pa mu ga je donio. Zatim je uzeo češalj, pa prvo jednoga, onda drugog dobro iščešljao, Ti je iz kose jednog iščešljao sitne crvene dlake, a iz kose drugog zelene. Tako je onome što mu je iz kose iščešljao crvene dlake dao crveni šal, a onome što mu je iz kose iščešljao zelene dlake dao zeleni šal. U njegovo doba u Kufi je živio jedan čovjek koji se svijetu pretvarao da je čestit, pošten, pobožan i bogobojazan, toliko da su ga počeli hvaliti i njegovu čestitost ukivati u zvijezde. Tako su mu neki kufljani počeli povjeravati na čuvanje svoj metak, kada bi krenuli na put, a kada bi osjetili da im se približila smrt, ostavljali oporuke da se on brine o njihovoj djeci. Između ostalih došao mu je jedan čovjek i zamolio ga da mu pričuva neke dragocjenosti, pa je ovaj to prihvatio. Nakon izvjesnog vremena čovjeku su zatrebale njegove stvari, pa je došao da mu ih ovaj vrati, ali on porekao da mu ih je ikada dao. Na to je ovaj otišao do Ijasa i ispričavši mu šta se desilo, požalio se na čovjeka pa ga i ja pitao Zna li tvoj prijatelj za ovaj tvoj dolazak kod mene? Ne zna, odgovorio je. Dobro, vrati se kući, nemoj o ovome nikome ništa govoriti i sutra ponovo dođi kod mene, rekao i jas. Zatim je i s ovome drugom, kome je svijet povjeravao svoj metak na čuvanje, poručio da mu dođe, pa mu je kada je došao u povjerenju rekao. Znaš Kod mene se nagomilalo mnogo imetka za izdržavanje siročati bez skrbnika, pa sam znajući za tvoje poštenje nešto razmišljao kako bi bilo da ga predam tebi u emanet pa da ti o njima vodiš brigu. Šta ti o tome misliš? Je li ti kuća dovoljno sigurna i imaš li za to vremena? Poštovani Kadija, što se tiče kuće, kuća je sigurna, a ima im vala i vremena, odgovorio je. Dobro, onda pripremi mjesto za imetak i dođi mi ponovo preko sutra reče. Nemoj zaboraviti da sa sobom povedeš i nekoliko hamala koji će ti pomoći oko prenošenja imetka. Sutradan kod njega, kako su se i dogovorili, ponovo dođe onaj čovjek što se na ovoga požalio, pa mu i ja srećem. Hajde sada pravo kod svog prijatelja i ponovo od njega zatraži da ti vrati tvoj imetak, pa mu, ako ti ga ni sada ne bude htio dati, priprijeti da ćeš ga tužiti kad i... Čovjek mu je ponovo otišao i od njega zatražio da mu vrati njegov imetak, ali ovaj i dalje je poricao da ga je od njega ikada uzeo. Dobro, onda ću te tužiti kad i rekao je. Pa mu je ovaj odmah, čim je to čuo, vratio njegov imetak i počeo mu se pravdati da se sa njim htio samo našaliti. Potom se ovaj, kao što se bio i dogovorio, vratio i jasno i rekao. Allah te nagradio, moj mi je prijatelj vratio imetak. Sutradan je onaj drugi ponovo došao i ja su i sa sobom, kao što se bio i dogovorio, poveo Hamale. Međutim, jaz ga je ovaj put pred njima obrukao i pred svima mu rekao, zlali čovjek od tebe Allahu neprijatelju, od vjere si napravio klopku za varanje svijeta i sticanje dunjaluka. Međutim, i pored izvanredne bistrine, pronicljivosti i dosjetljivosti, si je u svojoj kadijskoj praksi naišao na jednog čovjeka koji ga je prevario. O tom slučaju sam on je rekao. U cijelom mom životu prevario me samo jedan čovjek. Bilo je to dok sam bio kadija u Basri. Radilo se o oko jedne bašče. Svjedok koga sam ispitivao je tvrdio da je ta i ta bašća vlasništvo toga i toga čovjeka i počeo je opisivati kao da u nju gleda, želeći da provjerim istinitost njegovog svjedočenja upitao sam ga. Koliko u toj bašći ima stabala? Pa se malo zamislio, podigao glavu i upitao. od kada gospodin Kadija sudi u ovoj sudnici? Od te i te godine odgovorio sam. Znaš li onda koliko u šišetima ove sudnice ima dasaka, upitao je. Ne znam, odgovorio sam i dodao. U pravu si, nisam te trebao ni pitati za broj stabala u baši, tako da sam prihvatio njegovo svjedočenje. Kada je doživio 76. godinu života, Ijas je usnu vidio sebe i svoga oca kako jašu i utrkuju se na dva konja i kako nijedan od njih ne može prestići drugoga, niti on oca, niti otac njega. Otac mu je bio već davno umro i to upravo u 76. godini života. Jedne večeri kada je legao u postelju, i ja si svoje ukućane upitao. Znate li vi koja je ovo veče? Ne, ne znamo na što misliš, odgovorili su, pa ih je podsjetio. U ovoj noći je umro moj otac. Ujutro, kada su se ukućani probudili, zatekli su ga mrtva. Allah se smilovao kad i jasu. Bio je svojevrsna rijetkost i zagonetka svoga vremena. A u urođenoj bistrini, oštrumnosti, pronicljivosti i sposobnosti da dođe do istine, pravo čudo od čovjeka. Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إن وتكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته ومن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هو رؤوسهم قائمون هو هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين لنبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا